بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولا هم بعد كما يلفو تنغازو هفو قبل وموجب مهومبي يبالي كثيكا بلاتفورم تويتر كوا لو هي تزغمزية موضوع هنا الاحتفال بالمولد النبوي أو عمل المولد النبوي نعم كشركية نكفان مولدي يمتوم صلى الله عليه وسلم تزمون بإذن الله هي موضوع كتك بعد نقاط نقطة أكوان ثاني تعريف definition المولد منيني آه، نقطة بيدي إن شاء الله تزمون زي بعض القواعد المتفق عليها بين المسلمين قواعد أبو زكامبا وإسلام وميفكيان جو يوهز قواعد سواء ونوهنغ موليدي أو ونوبينغ موليدي نعم ألاف إن شاء الله تزنزي بعض يا الشبهات أو ونظر ونزنزنغتيا كوا دليلي ولو نبتكليزا موليدي na uhalisia و usihi au udalili wa dalili kama hizo alafu utakuwa na tambihi mwisho mmoja au mbili biidhnillah naam tukianza kabisa mwanzo taarif bila shaka kukizungumzia kitu na kukitolea hukumu kitu kama kile jambo hilo ni linajengewa baada ya kukitambua na kukifahamu kitu kile طيب wanasema kukihukumia kitu alhukm ala shay far'un an tasawwurihi ukihukumia au kukitolea hukumu kitu hilo ni tagaa linalopatikana baada ya ku ya kukitasawwar kile kitu na kukielewa vizuri طيب uh, wametoa taarifu nyingi hasa hasa hawa wasahihi waliokuja nyingine za kiujanja kutaka kuhepa baadhi ya mambo ambayo kwamba walishindwa kuyajibu wakajaribu kufinya taarif ya maulidi ili kutoa na nyingine wakazungumzia umujibu wa uhalisia wa maulidi yanavyotendeka lakini hatutarefusha sana kunukuu kutoka kwao tutataja taarifu moja tu wala sisi haitujalishi tukichukua taarifu au definition yoyote katika hizo ulizozitoa kwa sababu kwa mujibu ya definition yoyote walioitoa itabakia vile vile hukumu yake kwa mujibu wa tutakaoizungumza ولا هيتبدلك فيقول أنت كمان تعريفي السيوطي السيوطي كان في كتاب شاكي الحاوي للفتاوى أكيان ذا كبيسة ألي زممزية موليد نكتوغان أكاديفين موليد أكسيما هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في مولده من الآيات ثم يمد لهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك طيب السيوطي يسمى مولدي ni watu kukusanyika na wakasoma Qur'ani kwa kiwango kitakachokuwa wepesi wao kusoma wakapokea baadhi ya <clears throat> habari na riwaya zilizokuja kuzungumzia mwanzo wa amri ya mtume yani kuzaliwa kwake au kuanza kwake kuja kwake na mwanzo wake wama waqaa fi mawlidihi min alayati na baadhi ya aya na alama au miujiza iliyotokezea wakati wa kuzaliwa kwake wakawa wanasimulia matukio kama yale katika kikao kile kisha alafu kwa chakula watu wakala kisha wakaondoka wakaenda zao bila ya kuzidisha chochote zaidi ya haya niliyoyataja akakomea hapo, lakini ila tu baada ya masafa kidogo, katika kitabu chake hicho alipokuwa anazungumza, aliongeza mambo mengine yeye mwenyewe kando na wengine. Ni pale mwanzo nikaashiria kuwa hujaribu kufinya baadhi ya mambo wao kwenye taarifu, wakitaka kukimbia baadhi ya hoja zilizowafinya upande ule, lakini hapa hapa Suyuti mwenyewe katika kitabu mbele akaongeza mambo mawili akaingiza jambo la kwanza akaingiza uh, kusikiliza asamaa ambao kwamba ilikuwa inaitwa wakati ule samaa lakini ni aina ya nyimbo zinazotumika ima katika kuhimiza watu mambo ya kheri kama leo wanavyoita anashidi mfano au wengine baina yao huenda mpaka katika nyimbo zinazotoka kabisa kwenye misingi ili ili yao ya hawa wenyewe na shida walioiweka kwa kuwa lazima mambo ya kheri wa kadha ikazidi zaidi ya hapo tayib ala hasab kila watu hufanya kwa aina yao lakini cha msingi ni nyimbo zimewekwa tayib anasema jambo hilo akazidisha mbeleni kisha akazidisha na kucheza haya mambo mawili yeye mwenyewe suyuti akazidisha kuna kembele kidogo alipokuwa akimzungumzia malik erbil ambao kwamba ni almaliku lmudhaffar ambaye ilikuwa karne ya saba Suyuti hapa akadai huyu ndo ni mwanzo wa kwanza kuzusha maulidi, ingawa si yeye. ye alikimbia kutaja mwanzo wake wa hakika, kwa sababu kitu utakuja kukiona mbele katika maneno ya Ibn al-Jazari. Tayib, aham shay akasema, alipokuwa akimzungumzia Malik wa Irbil, akasema akiongeza mawili, asema wa yaamalu, akasema huyu ni mtu wa kwanza aliweka maulidi na akayasifu sasa maulidi aliyoyaweka akayasifu na akaya yani akayaadhimisha kwa kuwa huyu mtu alifanya jambo alikuwa ni mtu mwema wa kadha wa kadha sifa tele akazitoa alafu akasema wayaamalu lisufia yani huyo malik alipoweka ile maulid katika hiyo maulid akawa anawatengenezea hawa masufi samaan ah, samaa yani nyimbo wakizikawa zinaimbwa pale wakisikiliza min aldhuhri ila alfajri subhanallah kutoka sala ya dhuhuri hadi alfajiri siku ya pili Ah, ala kulli hal suyuti ndio atuambia mambo kama hayo lakini alafu endelea hilo jambo la kwanza ameongeza samaa alafu jambo la pili alipoongeza akasema wayarqusu nafsihi ma'ahum yeye malikul irbil alikiingia katikati akiteza akicheza pamoja na wao raqs wakawa wanacheza ngoma pamoja na wale waliohudhuria katika masufi katika maulidi kama yake ahamshei akaongeza kucheza na na kusikiliza nyimbo na ni kweli yapo mpaka leo hii ya kucheza na kusikiliza nyimbo na wengine wakaongeza mengine wengine wakapunguza baadhi ya mambo hapa taif lakini cha msingi natarajia hii taarifa itakuwa imetusawirishia kiufupi maulidi kitu gani twende sasa katika sehemu ya pili ya muhadhara hun ambapo kwamba tulisema ni alqawaid almuttafaq alaiha baina almuslimin kuna principles ambazo kwamba waislamu wote wanafikiana juu ya hizi principles principle yenyewe, ila wengine pengine hawafahamu upeo wa utendakazi wa principles kama hizi, ndio maana wakaenda kuzikhalifu kimatendo baada ya kuziafiki kimatamshi. Kwa hiyo, lakini cha msingi hapa ni hizi principle tuzifahamu, ili upate kuwa na mwelekeo na mtazamo sahihi katika kuangalia hukumu ya nini, hukumu ya maulidi bila ya kuvuka mipaka. Tayeb. wala kuvutia upande mmoja. Principle ya kwanza inasema alghairu kulluhu arafnahu min tariqi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kheri yote tuliyojua sisi, kheri yote tumeijua kupitia njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. وهذه قاعدة متفق عليها hii kaida na principle hii ni wote wameafikiana, hadi wale wenye kuunga maulidi pia wanaiafiki hii Lidhalika, wanapokuwa wakimsifu Mtume sallallahu alayhi wasallam wanamsifu na hili ni kweli, kwa waheri yote tumeijua kupitia kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini wanapokuwa wakiyazungumza haya hawakisii upeo wa utendakazi wa principle hii. Maana ya principle hii ni tayib, maana ya principle hii kiufupi, kabla ya kuendelea, ni kuwa jambo lolote ikiwa tumelijua sisi kupitia njia isiyokuwa ya mtumi sallallahu alayhi wasallam hayo ni khairi tungadhania ni khairi hii ndiyo maana ya ini principle tukisema khairi zote tulizojua sisi khairi zote tumezijua kupitia njia ya mtumi sallallahu alayhi wasallam maana yake yoyote ambayo kwamba hatukuijua kupitia njia ya mtumi haitakuwa ni khairi hata tukadania ni khairi tayeb tataja baadhi ya dalili ya ku ya dalili za msingi kama uno au principle kama hii Allah tabaraka wa taala atuambia huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasula huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasula رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Allah tabaraka wa taala asema yeye ndio alimtumiliza kwa hawa wasiojua kusoma wala kuandika. warabu hawakuwa wakati ule wakijua kusoma wala kuandika, walikujulikana kama ummatun ummiya. Tayib, hawakuwa ni wenye kutangulia katika elimu za kidunia, ilikuwa ni wafuga ngamia na mbuzi, basi hawana zaidi ya hilo. Tayib, Allah tabaraka wa taala sema yeye ndo alitumiliza mtume kutokamana na hawa waliokuwa ummiyin, rasulan minhum, akiwa ni miongoni mwao, yani mtume mwenyewe hakujua kusoma wala kuandika na hii ni ili wasipate hoja ya kusema kuwa huyu amekuja na haya aliyokuja nayo yote kwa uerevu wake na elimu aliyokuwa nayo. Hawezi kusema hilo kwa sababu alikuwa ummi, aliyajua wapi, aliteremshiwa. Hakuna njia nyingine aliyekuwa anaweza kuyafikia kuyajua mambo kama haya ambao kwamba hata wenye elimu pia wameshindwa kuleta mfano wake. Je, yeye hakuwa na ni mwenye kujua kusoma wala kuandika, ataileta vipi haya kutoka kwenye kutoka nafsi yake kwake yeye mwenyewe? La, haiwezi kuwa amsha hii kwa kuwa mtume alikuwa ni ummi, hajui kusoma na kuandika, ni sifa kwake wala si kenyeji Naam, asema ah, yatlu alaihim ayati mtume kama huyu, nabii kama huyu, akawa ni mwenye kuwasomea aya za Allah tabaraka wa taala, wayuzakihim, na anawatakasa yani anawafunza mambo yenye kuwatakasa endapo watayatekeleza. wayualimuhum alkitaba walhikma, na yeye anawafundisha kitabu na anawafundisha hikma يعني كتابه القران اذا ترمش الله تبارك وتعالى ان حكمه يعني السنه ابو قمر وحي وبلا ترمش عليه الصلاه والسلام الاف الله تبارك وتعالى تنبيه وان كانوا من قبل يعني قبل هاي قبل ابتم لزوم متومه ولكوا لفي ضلال مبين ولكوا كن يبتيه وليكوا واسي ولكوا خير يوتي وليبات امامون لبعد يكون يكون صلى الله عليه وسلم يهدي يوتي تفكيه ان قبل ياكي ili kuwa ni upotevu uliokuwa wazi wala hakukuwa na kheri kama hili. Tayeb. Kwenye hadithi aliyopokea Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dalili ya pili hii asema kwa Mtume sallallahu alayhi asema innahu laysa shay'un yuqarribukum ila aljanna illa qad amartukum bihi wa laysa shay'un yuqarribukum ila an-nari illa qad nahaytukum anhu. Hadithi hii akhrajahu Ibn Abi Shaybah والحاكم وغيرهم بألفاظ متقاربة hadithi hii anasema mtume alayhi salam hakuna kitu chochote chenye kuwakurubisha kwa katika pepo na kuwafikisha peponi na kuwakurubisha nyinyi na pepo illa mimi nimewaamrisha yani kama sijawaamrisha basi mjue jambo hilo haliwafikishi wala haliwakurubishi na pepo walaysa shay'un yuqarribukum ila an-nar na hakuna jambo ambalo kwamba litakuwa lenye kuwakurubisha nyinyi na moto illa waqad nahit illa qad nahitukum an illa utapata mimi bi maana jambo ambalo kwamba tumekatazwa na mtume linatufikisha pepo e, motoni na ambalo kwamba hatujakatazwa na mtume alitufikishe motoni sasa tuiangalie uh, jambo lolote kwa kipimo hichi tayeb kwa kipimo hicho mathalan tuangalie masala ya uzushi ndio iliyozuka tumeamrishwa hatukuamrishwa kufanya uzushi kwa hivyo uzushi utupeleke peponi je tumekatazwa naam tunasema waiyakum muhdathatul umur, chungeni na mambo ya kuzuka. Kwa hivyo inakuwa inatupeleka wapi? Motoni. Hii hivyo namna ya kipimo hichi kinavyochukuliwa na kutendewa kazi. Ni mfano peke yake, lakini tutakuja katika atuzungumzie bila khas maulidi hapa. Nimetoa mfano. Tayeb. Hoja ya pili ya principle hii عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حديث يمكن عبد الله بن عمر أسمى إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم على ما يعلمه خيرا لهم وينذرهم ما يعلمه شرا لهم وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وإن آخرها سيصيبهم بلاء بلاء وأمور تنكرونها أخرجه النسائي وصححه الألباني طيب أسمع متوم عليه الصلاة والسلام في حديثين ilipokea عبد الله بن عمر حقيقة nabii نبي kabla قبل mimi ila إلا ni haki juu yake كما kama aujulishe umma wake kila jambo analolijua miongoni mwa kheri na awaonye umma wake kutokana na kila jambo la shari analolijua tayib alafu mtume alayhi salatu wassalam bila shaka kwanza hapa ikiwa manabii wote hii ilikuwa ni kazi yao bila shaka aliyotenda kazi zaidi kwa yani aliyokuwa mbora zaidi katika kazi hii ni mtume alayhi salatu wassalam kwamba ni sayyidul anbiya wal mursalin kwa hivyo yeye atakuwa jambo hili ndio amelitekeleza kiukamilifu zaidi. Hakuna kheri anayojua kwa umma wake ila amewajulisha, wala hakuna shari anayojua kwa umma wake ila amewaonya nayo. Alafu anasema tena, hichi kifungu cha mbele ni muhimu sana katika atakayokuja baadaye. Sikilize vizuri, asema wa inna ummatakum hadhihi, hakika umma wenu hunu juilat afiyatuha fi awwaliha umejaliwa umma huu afya yake iko mwanzoni mwanzo wa umma huu yani wakati mtume alayhi salatu wasallam masahaba na wale waliokuwa mwanzo mwanzo na wao pale ndio ulikuwa umma una afya tayeb yani mfano wa kiwiliwili kikiwa na afya basi wakati ule maana kila ukisonga inapungua ndio mbele sema wa inna akhiraha hakika na mwisho wa umma huu sayusibuhum bala'un balaa litawafika wa umurun yunkirunaha na mambo ambayo kwamba watakuwa waki, hawakuwa wakiyajua si katika mambo yaliyotangulia yaliyoletwa na mtume sallallahu alaihi wasallam na katika bid'a bid'a ni katika balaa ziliyokumba umma huu ndio utapata hazikuwa mwanzoni zilikuwa baadaye طيب على كل حال hizo dalili tatu peke yake zinatosha kuthibitisha principle hii ni kuwa kheri yoyote sisi tunayoijua kheri hakuna kheri yoyote ile imetufikia kwa njia ya mtume alayhi salatu wassalam na lolote likiwa halikutufikia kwa njia ya mtume basi tunayakinisha kuwa si kheri ingawa mtu atadhania kwa akili yake ni kheri naam principle ya pili kamula alislam قبل معرفة الأمة لعمل مولد النبي صلى الله عليه وسلم والاحتفال به بقرون عديدة وإسلام لكمليك قبل أمهون kutambua na kuja kujua maulidi ya mtume yani kabla umma huu kuja kujua kusherehekea maulidi na kufanya sherehe za maulidi uislamu tayari ulikuwa ushatangulia kukamilika islamu ulikamilika kabla ya amali ya kutekeleza sherehe za maulidi kuanza katika umma huu tayari uislamu ulikuwa ushakamilika kwa karne zilizotangulia kadhaa falam يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله له وعلى أمته الدين وأتم عليهم النعمة دمع كوفة إلا الله تعالى لك وشمك من الشيء ديني يي إيه، نم واكي إن أشوات ميزية نعمة زاكي كما نعم لو الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أي آية مثلا منكم تومي بحال ولا أكون آية حتى موجة لتنمك بدم تومي شكوفا طيب أسيما الله تبارك وتعالى بك في مواكي أحكيك لوهيني نعين آية مش مترمك أحكيك لوهيني نمي وكمل الشيء نيني dini yenu na nimewatimizia juu yenu neema zangu na nimewaridhia kwa uislamu ndio dini naam surat al-maida aya ya tatu asema bihadha yatabayanu alqawl kwa haya yaliyotangulia inabainika hii ni kauli kisema hii ni kauli itafahamika vizuri kauli hii ni gani kuwa inna jamia al-umur allati tunsabu ila ad-din ولم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن من سنته صلى الله عليه وسلم ولا من سنة من أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم بس آه، ليست من الدين ولا تقرب إلى رب العالمين كلا جام باب الوقام بل وني كتكنيني كتكمان باب الوقام بها يقوه كتنفومي صلى الله عليه وسلم ولا هيا مقرك سنة يمتومي ولا كتك سنة يوالي أم باب الوقام بمتومي mtumi ريشة tufuate سنة زاو بس jambo هل halitakuwa katika ولا سيلين يكون كروبيشا متوكم ولا الله تبارك وتعالى طيب وسبب ديني شك أمريكا نين يكون كروبيشا كو الله يشكا مليكا قبل أن تومي كوفا نين يزوك بعد هم هاي تقوى نكت كيني نكت كدين وسبب دين كاني شك أمريكا نها تقوى نين يكون كروبيشا كو الله تبارك وتعالى ويؤكد لنا هذا المعنى الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة إمام مالك رحمه الله من أو لإمام ومذهب معروف في فقه المالكية na ni mmoja wa aima wa ahlu sunna wal jamaa Imam Malik. tayib asema al-Imam Malik, fama lam yakun yawma idhin dina, alipokuwa akizungumzia hii aya tuliyotangulia kuisoma, asema fama lam yakun yawma idhin dina fala yakunu al-yawma dina, basi yale ambayo kwamba hayakuwa siku hiyo yakizingatiwa ni katika dini, yani siku hiyo aya ilipoteremka hiyo ya kukamilisha dini, jambo lolote ambalo kwamba siku hiyo na nyakati hizo halikuwa likizingatiwa ni katika dini wala halikuwa likujulikanwa kama katika jambo la dini la yakunu alyawma dina leo hii ni haliwezi kuwa ni katika dini sabini tayari shakamilika athari hii ya Malik ameitaja Ibn Hazm kwa isnadi yake kufikia kwa Malik katika kitabu chake anachokiita al-ihkam fi usul al-ahkam katika mlango wa 35 طيب jambo hili tunahakikishiwa zaidi tayib kuwa au kwa nini Malik rahimahullah asema hivyo kwa kuwa haliwe ni katika dini kwa sababu tayari sisi tushatoshelezwa tumetoshelezwa vipi tushakamilishiwa dini خلاص kufina na ndio maana utapata sahabi mtukufu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu alisema haya maneno sikiliza vizuri haya maneno ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum كل بدعة ضلالة لكن رواية نجيني أماليزية أسمى عليكم بالأمر الحتيق هاي مبوكي وكوني أنا وكي كوني كتاب شاكي الزود كتاب شاكي الزود كان الإمام أحمد بن فيلم ومسند الدارمي وغيره كتاب بنجيني أنا أسمى عبد الله بن مسعود اتبعوا فوتاني يلو كان كفواتا نيني نكير تهالك شاويك ونا كفواتا ولا تبتدعوا ولا مسيزو شيئا ونيني مسفنيه فقد كفيتم mshatoshelezwa nyinyi kwa sababu mshakamilishiwa dini, mtaka nini zaidi hapo? Qad kufitum, mshatoshelezwa. Kisha akatanabahisha asema, kullu bid'a dalala, na kila litakalozuka baada ya kuwa nyinyi mshatoshelezwa, mshakamilishiwa, kila litakalozuka baada hapo ni upotevu. Lafdhi nyingine atambia alaikum bil amri al atiq, ilazimisheni shikamaneni na ile amri ya mwanzo ya kale, yani dini ya kale iliyokuwa wakati wa Mtume, ile ndiyo dini, wala msiangalie kuzuka baada ya hapo. Tayeb. Kwa hivyo ikiwa dini ilikamilika kwa muda miaka na, na karne kadhaa kabla ya kujua sherehe za kujulikana sherehe za kusherekea kuzaliwa kwa mtume alayhi salatu wassalam, hili linakuwa wazi na linamfahamisha vyema kila yule mwenye insaf na aliyekuwa mkweli na roho yake wa kuitafuta haki namna gani atayahukumia maulidi au mengineyo yoyote yaliyozuka baada ya hapo kwa sababu alkamal jambo ambalo kwamba limekamilika yumkinu fihi naqsu la ziyada kilichokamilika yamkinika kupungua lakini kuzidi hapana hayamkiniki kilichokamilika kuzidi kwa sababu gani kwa sababu alkamal ni kufikia kitu katika upeo wa mipaka yake aqsa hududi kitu kimefika upeo wa mipaka yake mwisho wa uwezekano wa kile kitu kufika Khalas, hapo ndio hiyo imekamilika. Itafika vipi? Itazidi vipi zaidi hapo? Kila ukitaka kuzidisha kitu zaidi hapo kitaanguka, kitaanguka nje ya mpaka, kwa sababu sehemu yote iliyoko ndani ya mipaka kile kitu imejaa, ndio kukamilika. Chochote ukikiweka kitaangukia nje ya mpaka, na kilichoko nje ya mpaka hakinasibishwi kuwa ni katika kitu kile. Ikiwa kifananisha dini ni boma, ina mipaka iliyozunguka na imejaa boma kama ile mpaka kufikia kwenye mipaka hakuna nafasi. Bila shaka kitakachotiwa kitaangukia nje, hakitaambiwa ni katika boma lile, ni katika dini, itakuwa ni nje ya dini. Ndio maana kusema ule Imam kasema kile ambacho kwamba hakikuwa dini wakati ule hakiwi leo hii ni dini, sababu ishakamilika. Ilichokamilika ni jambo ambalo kwamba alafu pia tukishika maana kuwa iliyokamilika kuweza kupungua, maana wewe utakaloona umeongeza na umezidisha, uhakika huo umepungua kwenye dini yako. unapoleta mambo ya ambayo kwamba hayakuwa uh, wakati ule na طيب uh, hapa katika maana haya uh, asema التابعي akituelezea akituashiria maana haya aliyoyashiria sasa hivi tabi'i huyu Hassan ibn Atiya rahimahullah ni katika wanafunzi wa masahaba asema mabtada'a qaumun bid'atan hakuna qaumu yoyote au watu wote watazusha bid'a illa nuzi'a min sunnatihim mithluha, isipokuwa katika zile sunna walikuwa nazo watapokonywa kiwango kiasi cha yale walioyazusha. Sisi tuna sunna tumefundishwa na Mtume alayhi salatu wassalam, kama alivyosema Allah yuallimuhum alkitaba walhikma, anawafundisha Qur'ani na sunna. Alhikma kuna maana sunna. Tayeb, sasa Mtume alayhi salam alifundisha dini, amefundisha sunna yake. Kwa hivyo kila tukizusha katika dini ambayo kwamba hayakuwa tunasababisha kuondoka, kuondoka na kusahaulika mfano wa kiwango kile cha uzushi katika sunna. Ndio yale akasema kitu kikijaa kikafika ukomo katika mipaka yake, kikajaa, huwezi kuingiza kitu juu yake ile kitamwagika nje, na lau kitaingia ndani utakidai ni katika dini kinguvu, maana yake ni upungufu, maana hakiwezi kuingia na kustakiri na kutulia ndani ya boma lile ila kwa kutoka baadhi ya vitu ndio ipate nafasi kitulie. Ndo hapa asema Hassan ibn Atiya, watu wote hawazushi uzushi katika dini ila hutoka na hukosa wao sehemu kama ile ya katika sunna. Kwa hivyo lidhalika, baadhi waliotangulia kwa wasema wanasema la taqumu bid'a illa bimauti sunna, haisimami bid'a illa kwa kufa sunna. Hii ndo kwa maana walikuwa wakiakusudia, na ndio maana leo hii tunaona kila wenye bidii ya kupigania kutekeleza na kusimamisha mambo ambayo kwamba hayakuthubutu utawakuta katika sunna kwa kuna upungufu mkubwa sana kwa sababu ya yale ya bid'a iliyowaingilia yakatoa yale ya sunna ndio yapata nafasi kuingia hii ndio sunnatullah ilivyo lidhalika nitawapa mfano jambo lolote katika sunna liliyothibiti ni katika sunna tukichukua maana ya sunna ni mambo yasiyokuwa ya lazima mfano ingawa maana halisia ya sunna ni maana ambayo kwamba inakusanya wajibu kuna wajibu umethibiti kwa sunna mtume na kuna mustahabat zimethibiti ndio maana hadithia lakini wao wanabeba sunna kwa maana ya kitu kisichokuwa lazima utawapata kipengele cha wao kuacha miondoko ya mtume sallama wanaponasihiwa kwa nini umeacha kwamba ni faradhi ya sunna kwa hivyo wakaifanya sunna ni sababu na ni hoja ya wao kuacha kinyume wakati sunna ni hoja ya kudhibitisha kama vile Qur'ani kwa nini wamekuwa na ulegevu na urahisi mkubwa upande wa sunna na udharau eh, na dharau kama hiyo na kutojali kiasi hicho kiasi ya kufikia mpaka kuifanya sunna ni dalili ya hoja ya kudharau na kuachilia mbali yale yaliyokuwa nayo Mtume, badali iwe ni hoja ya kuwahimiza wao kufanya bidii kushikamana na ni kwa sababu ya wao kuvugana na yale ya uzushi, kushikamana na ya uzushi, nyoyo zao zikazoea ule uzushi na zikakosa umuhimu wa nini وسنة ابن pale waliotangulia wakisema la taqumu sunna bid'a la tamutu sunna illa au la bid'a illa tamutu sunna naam طيب الان tunaingia kwenye principle ya ya tatu principle ya tatu nasema ajma'a al-mujizun والمانعون لعمل المولد على أن على أنه بدعة على أنه بدعة محدثة لم يعمل به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة رضي الله عنهم ولا في عهد التابعين إني برينسيبل وسبب كان وسبب وطفا بكم ديانا أسيما ونوونغ موليدي وليوجوزيش موليدي كتك ونوجوني واو na wanaopinga maulidi katika wanavyoni wao wote wamefanya ijma hadha ijma hakuna aliyekhalifu hata mmoja ijma tayeb kwa nini wamefanya ijma gani wanasema kwa kuwa maulidi imezuka baadaye ni, ni bidaa muhdatha ni bidaa na ni uzushi umezuka baadaye hayakuwa wakati wa mtume wala wakati wa masahaba wala wakati wa tabiin taib tazungumza wanavyoni wao wale waliokuwa waliotangulia na kawaida ijmaa ikishapatikana khilafu inayokuja baada ya ijmaa haizingatiwi kwa sababu ijmaa ni hujja taib ijmaa ni hujja khilafu haiwezi kunyanyua ijmaa na kuiondoa, bali ijmaa huweza kuondoa khilafu zilizotangulia. Hii ndio kaida ya al-usuliyun kwenye mlango wa al-ijmaa. Kwa hivyo wamefanya ijmaa wenye kuunga maulidi na wenye kupunga kupinga maulidi, wote katika wanavyoni wao wamefanya ijmaa na hawakukhalifiana kwa kuwa maulidi ni uzushi, yamezushwa baadaye, hayakuwa wakati wa Mtume wala hayakuwa wala hayakujulikana wakati wa masahaba wala wakati wa tabii. Na hili tutalithibitisha vipi? Pengine wengine wanaweza kushangaa na jambo hili, situsishangae na kushangaa kwao, wana haki ya kushangaa kwa sababu wanaounga maulidi wa zama hizi wana maajabu, wana maajabu yani ya kufikia ukomo. Lakini turudi kwenye wale waliotangulia katika wanavyoni wao ambao kwamba wao wategemea ndio hoja yao na ndiyo chini yao na isnadi yao ya kutaka kuthibitisha maulidi. Turudi kwao. tayib tutataja baadhi yao tu, ingawa wakati hauruhusu kutaja wengi, tutataja baadhi yao. Tutataja baadhi ya waliotunga vitabu vya maulidi kwa minajili ya kutetea maulidi katika wale wanavyoni wa watu wa maulidi. Wa kwanza kabisa tutaanza sisi, ingawa wako na wengine kabla yake, lakini nimetaja kwa kufupisha tu. Ibn al-Jazari, Ibn al-Jazari kwenye kitabu chake anachokiita At-Ta'rifu bil Mawlid sharif atuelezea sababu ya kuchelewa kudhihiri sherehe za Maulidi. Hayakuwa wakati wa Mtume wala masahaba wala tabiina. Tayeb, kuna sababu gani yachelewe yasiwe wakati ule? Atuelezea, atuambia thumma jaa baada ya kutuelezea yote hayo sababu alafu anasema wakati gani yamezuka طيب asema thumma nake ametaja wakati mtume akataja wakati makhulafa al-arba'a hayakuwa yote maneno kidogo ni urefu nimeyafupisha lakini mtu akirudi kwenye kitabu chake at-ta'rif bil mawlid al-sharif akianza tu ameanza hivyo kwenye hindi tu mubashara ameanza kuelezea haya atayapata طيب akataja wakati masahaba hayakuwa kwa sababu walishughulika kwa vita wakadha wakadha bali akasema hawakuweza kamwe kufikiria kwa maulidi yana umuhimu shuf yani kalam khatir fi alhaqiqa yani yeye anavyosema maulidi yana umuhimu katika sheria hiyo ndio uhakika lakini masahaba hata hawakuweza kulifikiria hilo masha Allah wakaja wakalifikiria wao طيب على كل حال twende tu twende na maneno yake vile alivyosema akaja wakati wa daula al-umawiyya طيب أكيد دول العباسية بها يا يكفاني وقنيني ألاف وكاجا كسيما يلفاني وليني أسيما ثم جاءت الدولة الفاطمية نهيل ندير له حقولي تاكا سيوطي كل ما أظن كسيما سيوطي ألي ركها كداي موليد يميان زيشو كرمية سابة نا الملك المظفر ملك إربن طيب أكدا يولد ويميان زيشة موليني هذا كذب ليس بصحيح سيو كويلي سيو كويلي جمو كمايني طيب سكريزة ابن الجزر يتوانبيه كويلي ومانو yeye ni miongoni mwa wanaotetea bali kitabu hichi amekiandika kutetea maulidi na kuwakemea wale watu wenye kuyapinga maulidi asema ثم جاءت الدولة الفاطمية دولة فاطمية دولة باطنية دولة باطنية الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام ناوني wale العبيديون وكما katika katika جروب ولا لما رافضة طيب asema ثم وهذا معلوم لدى الجميع دولة فاطمية ndio kama maana Suyuti akakataa yeye kutaja kwamba maulidi yalianzishwa wakati huo akaruka akapeleka akakhiari yawe maulidi yamechelewa kwa karne saba si lolote yalla tuambieni tukijili na hilo limezuka baada ya karne saba lakini ah, kuyanasibisha kwa Fatimia la sitaki lakini Ibn al-Jazari hapa akalikashifu hilo asema thumma jaat ad-dawlatu al-Fatimiyya إكاجا كيش دولين هي فاطمية وفيه سن الاحتلاء الاحتفال وفيه سن الاحتفال بالمولد في القرن الرابع تحديدا أسمى كيش إكاجا دولة فاطمية ندانية دولين دو إليك والسنة يكشاركية مولدي كتك قرنية تحديدا بالضبط القرن آه طيب واضح sisi tunataka jambo gani hapa? hataki kuzungumzia kwa kuwa walio yani, hatuko kwenye kuelezea walioanzisha ni watu wema au waovu, la, hatutaki hilo tu. Amekiri kwa kuwa halikuwa wakati wa mtume wala masahaba wala tabiina, na limeanza baada yao yao kwa karne nne. Tayib, na Mtu wa pili anayekiri kwa kuwa maulidi yamezushwa katika wanavyoni wa wenye kutetea maulidi ni al-Sakhawi. sakhawi anasema lam yaf'alhu ahadun min as-salafi fi thalath alquruni thalatha lam yaf'alhu ahadun min as-salafi hakuna yoyote hata mmoja katika salaf walioyafanya maulidi na kusherehekea maulidi fi alquruni thalatha katika zile karni tatu za mwanzo kwa hivyo aungana na nani aungana na Ibn al-Jazari kwa maana ya kalamu yake yani alifanya katika karne ya 4 ama tatu za mwanzo la Ndio akawasema mbele, wa innama hadatha ba'du, yamezuka baada ya karni ya tatu, yani ya nne, akafikiana nani na Ibnu Aljazari. Tayib, Asuyuti asemaje? Asuyuti naye ni katika waliotetea kwa vikali sana maulidi na kuwakejeli wenye kuyapinga kwa vikali sana. Asema Asuyuti katika kitabu chake Alhawi lilfatawa, mwanzo wakianza tu asema huwa min albidai, maulidi ni katika uzushi ila tu wadai ni bid'a njema na watu waliotangulia sawa ni Sakhawi sawa ni uh, Ibn al-Jazari tulimtangulia sawa ni wale ambao kwamba hata hatujataja maneno yao pengine kwa sababu ya kufupisha wakati wote wanadai kweli ni uzushi walikuja baadaye lakini ni jambo zuri طيب hivyo na lakini sisi hapa nukta yetu ni kuwa wamekiri kwa kuwa hayakuwa yakifanywa wala hayakujulikanwa katika karne za mwanzo bimaana ni uzushi wamefanya ijma bimaana wameafikiana na wamejumuiana na wale wenye kuyapinga maulidi kwenye kipengele hiki peke yake kwa kuwa ni uzushi wakakhalifiana na wao kwa kuwa wao sasa walisifu ni uzushi mzuri kuna uzushi mzuri na, na umbaya sisi hatuko hapo tuko kwenye hichi kifungu cha kuwa je yalikuwa wakati wa mtume yakifanywa au hayakuwa wote wamekubaliana hayakuwa si wakati wa mtume wala wa masahaba wala tabiin tayib السيوطي alafu mbele akaendelea akanukuu maneno ya ibnu hajar alasqalani kwa kuwa alisema aslu amali lmaulidi sikiliza vizuri aslu amali lmaulidi asili ya kufanya sherehe za maulidi bid'atun ni jambo la uzushi lam tunqal an ahadin min as-salafi as-salihin min al-quruni thalatha hayakunukuliwa kutoka kwa yoyote katika wema waliotangulia katika karne tatu za mwanzo kwa hivyo hii ni principle tuifahamu vizuri, ikite kwenye nyoyo zetu, kwa kwamba ulidini uzushi tu, tuache kuangalia ni uzushi mzuri au ni mbovu. Je, kunakubalika kuwa kuna ukigawanyo cha uzushi, utakuwa na mzuri au na ubovu? Tuyaache hayo maso. Hii principle inasema kwa kuwa maulidi ni uzushi, hayakuwa wakati wa mtume wala wakati wa masahaba wala wakati wa tabi'in. Tayeb, tuunganishe na kaida zilizotangulia kwa dini imekamilika. Tuunganishe kaida ya mwanzo kwa kuwa kheri yote tumejua kupitia kwa nani? Mtume na hapa tunaona kuwa haya kujulikana kama wakati wa mtume wala wakati wa masahaba wala wakati wa watabiin. Alafu hapa sasa kuna tambihi muhimu sana, ndio nikasema kuwa hawa wasomaji maulidi, sisemi wanazuoni maulidi wa zama hizi, hawastahiki kama hata kuambia wanazuoni. Ni kulichezea hili neno kuwaita nalo, lakini tuseme hawa wenye kutetea maulidi wa zama hizi wana maajabu, wana maajabu makubwa sana. Maajabu gani? siku hizi tosikia katika youtube manake alhamdulillah pamoja na usahali hunu wa mawasiliano na platform kadha wa kadha twasikia maajabu wanaothibitisha kuwa mtume mwenyewe miasoma maulidi wanaothibitisha kuwa yamesoma mbele yake na akayakiri wanaothibitisha maajabu maajabu subhanallah bali wengine kutolea hadithi kwenye sahih muslim wako mtume litoka kwa kuta masahaba wameketi akauliza jambo gani limewakalisha wakasema tumekaa hapa twamdhukuru allah na tumhamidi allah kwa kutuneemesha neema ya uongofu na kutuneemesha neema ya kuwewe kwa hivyo walikuwa wakisoma maulidi na mtume akawakiri wale akamwambia allah anajisifu nanyi mbele ya kongamano la malaika anawataja mbele ya kongamano la malaika maulidi kwenye sahihi muslim ajib mbele mtume akafanywa wanazuoni wao watuambia hayakuwa wakati ule sasa tushike maneno ya wanazuoni wao au maneno ya wajinga wao Tayeb. Kwa hivyo hii inakuonyesha maajabu maajabu. Wale wamefanya ijmaa wote kwa umoja, wenye kuunga na wenye kupinga, kwa kuwa maulidi hayakuwa wala hakukuwa na khilafu baina yao kwenye swala hili. Lakini leo hii unapata watu wanathibitisha kutenda kwa hii kwa kiani subhanallah, fajwa yani hakuna mafungamano baina ya waliotangulia katika wanazoni wao wala wao, kuna yani kuna tuseme sijui nini yani kuna nafasi kubwa imebakia hapa ah, kuna yani kitu patupu vacuum tu baina hii karni ya wale wenye kukubali kuwa ni uzushi na hawa waliokuja sahii kusema la bali ni sunna bali ni sunna ilikuwa wakakutolea aya kwenye qurani wakakutolea hadithi hapa utafahamu nini hapa utafahamu kwa kuwa hawa ni wajinga na wanajaribu kutaka kuwabeba watu na unu upumbavu wao watu wataka wazinduke usichezewe tu ovyo Mtu akuchukulia aya yote kwenye Qur'an kwamba hii ni maulidi, ah, lakini nitaje aya? La, abadan ya akhi, Muislamu atakaniwa awe mwenye kufungua macho, awe mwenye kutumia akili yake, awe ni mwenye kuelewa na kufahamu, si kubebwa tu hivi hivi kijingajinga Tayib, na kaida nyingine inasema anna nabiyya sallallahu alayhi wasallama aula man fahima ma unzila alayhi min alwahy. Hizi qawaid ni muhimu sana katika maisha maisha ya muislamu kiujumla. Hautachezewa unapokuwa umezidhibiti. Huna uwezo wa kuhifadhi masail na dalail na Kuna principles ambazo kwamba zimekusanya masail yote hizi ni principles. Masala yoyote pima na principle kama hili, utapata mwelekeo na mwanga wa kutoka. zidhibitiwe vizuri sana na nasema ni principles kwa sababu hata wale wenye kuunga mambo ya uzushi hawawezi kujasiri kuzipinga na mwenye kuzipinga moja kwa moja anaweza kuingia kwenye ukafiri طيب kivipi twende asema anna nabii salama aula man fahima ma unzila alayhi min alwahy mtume salama ndiyo ambaye kwamba ni aula zaidi haki zaidi ya wale walioyafahamu yale aliyoteremshiwa yeye mtume katika wahi basi aliyoyafahamu haki zaidi ni yeye nani zaidi kuna mwingine amefahamu zaidi mtu mwingine kafir labda lakini muislamu hajasiri hata mmoja kusema hayo kwa kuwa wahi aliyoteremshiwa mtume eti kuna mwingine ameufahamu zaidi kuliko mtume abadan hadha la yakunu min almuslim haliwi hili jambo kutoka kwa muislamu waislamu wote hili jambo wanakiri na mwenye kudai kinyume hili bila shaka hadha kafirun murtad bila shaka tayeb أتمى وأولى من عمل بكل ما أنزل عليه على الوجه الذي يرضي الله عز وجل دائم جمع عليه الصلاة والسلام ديو حق زيدي يوالي أبو قامبا وميتكليزي أو ميتندي كازي يالي اللي يترمش ونتمي عليه الصلاة والسلام بركة وحي كتوك ملوكي ألي ويتيندا كنجية يكم رذيشة الله تبارك وتعالى هكونا زيدي نتمي صلى الله عليه وسلم كنجيني بعد لكنني ثم تلامذته الذين هم الصحابة رضي الله عنهم أولى الناس بذلك كله بعده صلى الله عليه وسلم يتحد ويفهم نقول يتندي كازي بعد أن تنمي موجة كموجة لما نفذي وكي أبو قام بولي شبوة كواكي موجة كموجة نقول يسكي كتوكا كوني كي نتاكي نقول أنا نقول أنا شريه شريه كي شريهشا ومتينو نقول منينو بلا شك واو نقول فهم زيدي يا هالي اللي بتنمشي ومتنمي سنة مكوحي na ndio waliowatekeleza katika njia ya kumridhisha Allah zaidi baada ya mtumi ni wao. hii ni qaida ambayo kwamba bila shaka iko wazi, lakini qaida hii ni ukiifahamu inakutolea mwangaza mkubwa. Ikiwa mtumi sallallahu alaihi wasallam hakuyafanyia hakulifanyia kazi jambo lolote, mfano wa maulidi tunayozungumza kama tulivyoona kwa kukiri kwa wanazuoni wao wenyewe kuwa hayakuwepo wakati wa mtumi wala yoyote katika karne tatu zile, hakuna aliyofanyia kazi, si mtumi wala wengine. Sasa ikiwa mtume hakufanyia kazi maulidi, hakuyatenda maulidi, wala masahaba hawakuyatenda maulidi Taib, kama ilivyotangulia ijmaa ya wanazuoni wote wanaopinga na wanaounga. Sasa maana ya hii, hii ni maana yake tuelewa vipi? Ni kuwa dalili zote wanaojaribu kuziingiza na kuziunda hawa wenye kutetea maulidi kwa batili wakati hunu utapata dalili zote wanazozidai kuwa ni dalili bila shaka si dalili hilo litakupatia moja kwa moja kwa kuwa haya yote wanaojaribu kuyaingiza na kujaribu kuyaundaunda yaonekane yanamaanisha mzuri yanamaanisha maulidi ukifahamu hii ni kaida utaamua moja kwa moja kwa kuwa hizi dalili si dalili za maulidi wala ufahamu wao si ufahamu sahihi kwa nini kwa sababu ingelikuwa ni dalili na wamezifahamu sahihi na ndivyo inavyotakaniwa kisheria mbona mtume hakufanya mbona mtume hakuyaelewa haya na hakuyafanya na sisi tunajua yeye ndo aliyoelewa zaidi aliyoelewa zaidi aliyoteremshiwa na ndiyo aliyoyatendea kazi yale aliyoteremshiwa zaidi kwa njia ya kumridhisha Allah tabarak wa taala. Huwaje mtume asifanye kazi kwa ushahidi wa wanazuoni wao wenyewe wao hawakuyafanya kazi? Huwaje waje kufanya wao leo hili kisha wakikanywa watoe hoja katika Qur'ani na Sunna, kwani Qur'ani ina miteremsho wao semteremsho mtume hakuifahamu hakuitendea kazi, kwani Sunna hii si ni maneno ya mtume, yani maneno yake mwenyewe kazungumza na kuyafahamu wala hakuyafanyia kazi wala wale waliozungumziwa na kufundishwa wakati ule ambao kama ni masahaba pia hawakutendea kazi, bila shaka itakupatia mwangaza, kwa kuwa haya wanaodai kuyaunda kuwa ni hoja si hoja chochote. Kwa hivyo ni principle inakupatia mwangaza katika hili suala na katika kukabiliana na wa, wale wenye hadaa na wenye kudanganya watu katika suala hili tayib, kwa sababu tukidai kinyume na haya itakuwa tunadai kuwa mtume imma hakuifahamu dalili hizo anazozitoa hawa kwa dalili za maulidi mtume hakuzifahamu kuwa zamaanisha maulidi hakuwa amezifahamu vizuri bila shaka ukidai hivyo huu ni ukafiri au alifahamu lakini hakuyatendea kazi hakuyafanyia kazi yeye wala wale wanafunzi wake aliowafundisha pia hawakuchukulia maana ya mafunzo yale hawayakuyatendea kazi bila shaka hadha khatir jiddan kusema maneno kama haya Taib. Kwa hivyo hizo ni kaida, nimezitaja chake ambazo kwamba ni muhimu sana mtu awe nazo ah, katika kukabiliana na swala lolote katika mambo ambayo kwamba hayakuwa wakati mtume alayhi salatu wassalam. Sasa tujaribu kutaja kiufupi tu shubuhat za hawa mabwana wanazozitumia. Bila shaka katika hizi principle kuna shubha kadhaa zitakuwa tayari automatic zimejiwika. Mojawapo ni hoja zote wanazozikusanya kama mtambulia kwa sheria hapo mbele hoja zote unazozitaja qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu wa khairu mimma yajmaun allah tabarakallahu kwa, kwa rehma na mtumini rehma طيب kwa hivyo kufurahi nini kufurahi kufanya maulid eh nani alisema kufurahi kufanya maulid طيب au kufurahi kila kufurahi ni kwa ni kwa halali kuna kufurahi kwa haram kuna aina ya kufurahi kwa halali طيب kuna kufurahi kwa kufaa sheria ambayo ni Uislamu umebainisha kila kitu, hata furaha pia zikuna sheria zake, lakini tusitaki kwenda deep hivyo tu. Hizi kaida tu ukiziangalia, ukizitendea kazi, sawa ni dalili hiyo au dalili nyingine wanaojaribu kutoa, kama hiyo hadithi ya Muawiya anaohitaja baadhi yao wao taib, ambao kwamba wamekithiri leo hii, mathalan kama Aweso na wengineo taib, mfano wa hadithi ya Muawiya anasema kwenye Sahih Muslim au kwenye Sunna Nasai au vitabu vingine kwa maana alitoka akaona watu wameketi ni tadhkar, kisha akawauliza jambo gani limewakalisha, wakasema tumekaa tumdhukuru Allah. Akawauliza hakuna lingine, akawaapisha muape kwa kweli ni hilo peke yake, wakaapa. Kisha akamwambia mimi sijawaapisha kwa kuwa eti na madhumuni, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka safari moja tukiwa tumekaa sisi, akatuuliza jambo gani limewakalisha, nahitaji kwa tafsiri yake moja kwa moja, sichelesha wakati. Tukamwambia tumekaa tumdhukuru Allah tabaraka wa taala tunamuomba na tunamhimidi kwa neema ya kutuongoza katika Uislamu na kutuongoza au kutu, na kutuneemesha kutupatia neema ya kutumiliza wewe. Tayeb, Mtume akamwambia Allahu ma ajlasakum au Allahi ma ajlasakum illa dhalik ala hasab tayeb ya aqwal kwenye kuidhibiti. Eh, tayeb Hakuna lingine, hebu niapieni kwa hakuna lingine liliwakilisha isipokuwa hilo, wakaapa kwa kuna nyingine siku ile mtume akamwambia mimi sijawaapisha kuwa nawakaribisha, lakini Jibril alinijia kabla utambo mdogo, ameniambia kuwa Allah ana wasifu mbele ya kongamano la malaika. Sasa angalia, walikusanyika. Kwa hivyo maulidi ni ijtima wakusanyika mdhukuru Allah na wanamshukuru Allah kwa neema ya kutumilizwa mtume. Hii ni maulidi, masha allah Hadithi haizungumzi kama maulidi, neema ya kutumilizwa risala. Kwa nini mtume akizaliwa atazaliwa ni mtume kabisa? La, kuna 40 sana baina wiladatihi wa baina irsali baina kuzaliwa kwake na baina kutumilizwa waje hapa yazungumziwa kutumilizwa mtume uiangushe kwenye kuzaliwa na baina kuzaliwa na kutumilizwa kuna miaka 40 lakini ni hali nakwambia niliyosema hapo wanajaribu kuziunda unda dalili na kuzilazimisha ziende kujenga kule lakini tukizitendea kazi zile principle tulizotangulia kuzieleza utapata hakuna chochote katika wanazozidai kwenye hoja. Ndio maana utaona hata wanazuoni wao waliotangulia au sharaha wako na hizi hadithi katika siku na sharaha amesharehesha hizi hadithi wako wengi tu. Ni yaani hadithi ameitaja amesema mathalan yule ametaja sehemu ya Muawiya, anasema kwa Sahih Muslim. Naam, Sahih Muslim. Hebu turudi kwa Sahih Muslim tuangalie al-Imam an-Nawawi asemaje. Al-Imam an-Nawawi katika watu waliosherehesha Sahih Muslim walikuwa barizini, ni sharhi yake ni sharhi yani يعني هنا تجي 100 سنة صحيح مسلم ليش صحيح مسلم أنا سمعني الإمام الإمام النووي رحمه الله كن يجي سؤالا الإمام النووي رحمه الله يندو أليكيا تبويبات صحيح صحيح مسلم حين تبويبات حكونا باب كذا باب كذا مسلم رحمه الله حكويها مسلم أميكا كتب كتاب كذا كتاب كذا النووي كذا كذا كذا تبويبات أكاكسانيا حديثي كذا hizi zazungumzia kwa كذا كيا توبيك نمنا هنا katika hii hadithi topic aliyoipatia hadithi hii asema sikiliza na ujue ufahamu wa wale waliotangulia na hawa wanaodai طيب waliokuja sahii wenye kudai haya na wanaoyadai طيب الامام النووي رحمه الله alipotaja hii ni hadithi akaiwekea tabwib asema kuhusiana na hii hadithi طيب نعم أسامة الإمام النووي رحمه الله ينهيني حديثي آه، باب أسمى باب فضل الاجتماع باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر huu ni mlango unaonyesha ubora wa wa ala dhikri, na kwa ajili ya kumtaja Allah tabarak wa taala. Wala kufahamu namnawe huo mkusanyiko ulikuwa wa maulidi kama alivyofahamu Aweso na wengineo. Kwa hivyo huu ni mfano tu nimetoa baadhi ya hizi hoja. Hoja ya kwanza ya Qur'ani, qul bi fadlillahi wa rahmatihi falidhalika falyafrahu, au hiyo hadithi kwa sababu Muslim unahitaji tayari, na ziko nyingi, lakini utapata ukizifuata utazipata hazina uzito wowote katika kujulisha maana walioyakusudia wao. طيب na akasema pale hizi principle zatosha kubatilisha hoja zao zote lakini uh, tutaje tu baadhi za hoja zao mathalan wanasema kuwa kama nimetangulia moja kuitaja kwa kuwa masahaba walijumuika kusoma maulidi wakataja mfano wa hadithi muslim tumetangulia kuitaja au wanasema mathalan ulama wengi walitunga vitabu vya maulidi bali wengine wakapita mipaka kusema hakuna imamu hata mmoja aliondoka kwenye ulimwengu bila ya kutunga kitabu cha moja Hiyo ni hoja, la hawla wala quwwata illa billah. Tayeb, hoja ni Qur'ani na Sunna, wala si kutunga kwa ulama vitabu vya maulidi. Jambo la kwanza. Jambo la pili, watunzi wa vitabu vya maulidi waliotunga vitabu vya maulidi kuna utunzi aina mbili takatufahamu. Kuna utunzi ambao kwamba unaingia katika kigawanyo cha mada ya sira au fani ya sira sira kwa kuwa hao wanadhibiti tawarikhi almuarrikhun jambo fulani litokea tarehe fulani fulani kazaliwa tarehe fulani vita fulani tarehe fulani ah, kila matukio muhimu muhimu hudhibitiwa kwa hivyo wako na mlango wa kudhibiti mtume alizaliwa lini wakati gani kulikuwa na jambo gani na gani kulitokeza nini na nini kwa hivyo ni mlango wa sira si kwamba wanazungumzia kamwe kusherekea au kutosherekea mudi wakavitaja vitabu kama hivyo mojawapo akataja kitabu cha ibnu kathir rahimahullah Bukaria anazungumzia kudhibiti tarikhi ya kuzaliwa mtume na aliyotokezea katika matukio kama mlango mmoja katika milango ya sira ya kudhibiti tarehe, lakini wanatafuta kila jambo la kuwatetea waliingize kinguvu. Tayib, maarufu Ibn Kathir rahimahullah hakuwa akisoma mulidi wala akiunga mwilidi. Tayib, na kuna vitabu vingine vimetungwa kweli kuzungumzia sherehe ya Maulidi, lakini si kila aliyotunga kuzungumzia sherehe ya Maulidi huyaunga Maulidi kuna waliotunga kuzungumzia sherehe ya maulidi kwa ajili ya kuyapinga na kubainisha ubatili wake lakini wao wamekusanya tu hivi bunda moja wa kutupia angalia ulamaa fulani ametunga kitabu cha maulidi fulani fulani fulani wote maimamu hao pengine kuna kadhaa kwamba wanaokusudiwa hapo walitunga vitabu kubomu na kukejeli jambo la kusherehekea nini kusherekea kusherehekea uh, maulidi طيب mfano katika waliotunga kupinga mathalan طيب ابن الحاج Ibn al الحاج au al-Fakihani mathalan wote wametunga vitabu kwa ajili ya fahimu ya ya kupinga Tajuddin Umar ibn Ali al-Fakihani kitabu chake al-Mawrid fi amal al-Mawlid al-Mawrid fi amal al al-Fakihani anasema al-Mawrid kitabu kitabu al-Mawrid fi amal al-Mawlid shona طيب هم وصلنا ndani waangalia yasema nini آه pinga na abainisha hujja za ubatili wa nini wa maulid ibn alhaj mathalan طيب kwa hivyo si kila mtu aliyoandika kuhusu kusherehekea maulidi anayeunga kuna walioandika kuyapinga wakatoa hoja zao na kuna walioandika kuyaunga wakatoa hoja zao wala sisi hatutegemei kwa utunzi tutategemea dalili zilizowekwa ndani ya vile vitabu ni gani hilo ndio jambo la msingi katika upande huu طيب hapa almaisha tukimalizia tambihi ya kwanza نكوسيانا اختلافي يا مؤرخون علماء وتاريخي وتفوتيانا في التاريخ يا فوزاليو متومي صلى الله عليه وسلم تاريخ جاني كتكمويزي طيب او ما كان خلاف ومختلفين خلاف كل ولا افكار من قولي ولا هكون قولي حتى موجه نقول لكم ذلك كيف حقيقه طيب هذا وتفاتى خلافين كتكمؤرخون إلى اللي tambihi muhimu sana jambo lolote au tarehe sitozungumzia tarehe katika mwezi ama siku katika wiki yajulikana alikuwa ni jumatatu na imethibiti hiyo mtume asema kwa kufunga jumatatu kwa sababu amezaliwa tayeb yale yote nakuja kufunga kuzungumzia kufunga na aham shay katika mwezi haijulikani ni tarehe ngapi wengine wanasema tarehe 12 wengine wanasema eh, katika arabu al wanasema ramadhan wengine wanasema kila aqwal chini nzima hazishuki chini ya nane hii la kuonyesha nini hebu tuangalie siku yoyote ambayo kwamba ina mafungamano na shaira ya Uislamu, ibada katika ibada, utapata Allah amejaalia siku kama ile tarehe imedhibitiwa, wala hakuna khilafu baina ya muslimina, baina ya waislamu juu ya tarehe ile, kwa sababu kukhalifiana na kupotea siku kama ile kujulikana kwa hakika itapelekea kupotea au kuteteleka ile sharia shaira kama ile au ibada kama ile. Mathalan, angalia shaira ya Eid, Eid al-Hajj وعيد الأضحى وعيد الفطر حقنا أنا انا يتد أنا يتفوتيانا كتك وإسلام وقوة عيد الفطر نتاريه موجة شوال كنا متو سيما نتاريه إن شوال كنا مجينا سيما محرم حقنا تاريه موجة شوال اتفاق كتابو سيكو كما إلي يفنغمانا نشعيرا كتك شعائر زو إسلام عندما كما يوم العيد كنا صلاة العيد طيب أو أنغاليا مثلا كنا كنا زكاة الفطر وهكذا أنغالية عيد يا أضحى حكونا تفاوتي بين المسلمين وقوة تاريخ قومي ذو الحجة طيب وقت المفكرة تاريخ قومي ذو الحجة أنا صالة تفوتي موندام ومويز دكتور موندام ومويز اللي جيبوا لنجيني لكن وقت المفكرة نسيكو وكفانيا إبادة كما زيلي ونيتكيدي نتاريخ قومي ذو الحجة وقت طيب هذا هو حكونا خلاف وسابقين جانب مهم ليكونا يعني يملكون جانب مهم بيا ليكونا نيني na mfungamano na ibada katika au shaira alama za uislamu na sherehe za uislamu lazima zipitiwe hemu angalia kunusuriwa nabii allahi musa kutoka na firaun ni lini miaka ni mingi zaidi kuliko hata kuzaliwa kwa mtume Abdullahi Musa alikuwa kabla mtume alikuwa kwa miaka kwa qurun lakini alinusuriwa tarehe kumi aha يوم عاشوراء تاريخ كومي محرم بلا خلاف عند المسلمين بل حتى عند اليهود واضح هذه كانت تاريخ كومي kwa nini kama ile kuna ibada Allah akajalia akaja aliyedhibiti muda miaka qurun lakini kuzaliwa mtume hai bila dami kwa hakika gani huyu asema hivi huyu asema hivi hakuna kauli ambayo kwamba ni kauli wala ajma'u ala shay wala hakuna ijma'u sababu gani siku kama hiyo hakuna shanira na ibada katika ibadat imefungamana na siku kama hiyo طيب haitoshi kwa kuwa siku ni adhim ndio kuwe na ibadat na siku inaweza kuwa ni adhim lakini kusikuwa na ibadat ndani yake ibadat ni kwa kulingana na allah amrisha ifanywe wakati huu au hakuambisha ibada hili au ile taib kwa hivyo kwa kuwa haikudhibitiwa hii ni ishara kukuonesha kuwa hii siku ndiyo mtume alizaliwa lakini allah hakujalia kuna ibada maalumu au sherehe maalum hilo jambo la kwanza tambihi ya kwanza tambihi ya pili ni suali tunawapelekea wale wenye kusherehekea Maulidi. Wajiulize na wajibu kwa moyo wa insaf, kwa mtu kwa moyo wa mtu anayetafuta haki kweli na kweli, wafanya kwa ajili ya Allah, si ushindani. Tayib, suali ni kuwa tayib, ni kuwa haya jambo kama hili la kupendekezesha maulidi na kuwa njia lifanywe, wao wakilizungumza hili wakilihisinisha jambo kama hili na kuwa ni zuri, amman tujizu dhalik kutoka kwa nani? Yani unampokea nani kujuzisha haya? Anillahi wa rasuli. Je, unajuzisha unajuzisha haya ukinukuu na ukipokea na ukijuzisha kwa niaba ya Allah na mtume wake, kwa wao na mtume wake ndio wamejuzisha, au an nafsik, au ni wewe mwenyewe tuwajuzisha wapendekezesha ni zuri. Je, unazungumzia kwa niaba ya Allah na mtume wake, kwa kuwa hili jambo ni zuri kwao, au unazungumzia kwa niaba yako mwenyewe? ikiwa unazungumzia kwa niaba ya Allah na mtume wake طيب aina dhalik liko wapi hilo na tumetangulia kuona hakuna na kukukiri kwa wenyewe kuwa hakuna kwenye wacha kwenye Qur'an na Sunna bali hata kwenye kuruni zote zilizotangulia zile tatu hakuna hata mmoja aliyewahi kuifanya kwa hivyo itakuwa ni kumzulia Allah tabaraka wa taala na mtume wake urongo wa hadha jurmun adhim hili ni dhambi kubwa sana Mtume alayhi salatu wassalam amefikia kusema kuwa mtu ajiandalie makao yake motoni akifanya jambo kama hili. Tayib. Au ikiwa anazungumzia sema la, mimi mwenyewe naona ni mzuri, basi tutamwambia hapa, umejifanya nafsi yako kuwa ni sharia, wewe ni mwenye kuweka sharia unashindana na Allah tabaraka wataala kwenye dini yake kuweka sharia ambayo kwamba hakuiweka. Wa hadha aidan amrun adhim. Tayib. ili suali amelitaja nimelinukuu mimi peke yake si alitoki kwangu amelitaja ibnu hazm ah, katika kitabu chake al-ihkam fi usul al-ahkam wakizungumzia masala ya ya uzushi wallahu almustaan natarajia hapo ah, tumefikia ah, katika kikomo ya muhadhara kama hunu sikuwa nikiangalia simu lakini natarajia sauti ilikuwa wadhih na yamefahamika vyema biidhnillah تبارك وتعالى نعم